во ред. Не знам колку ве држи секјавањето, сега ќе видиме. Би сакал да се замислите дека сега сум некој учител во училиште, вие сте учениците и сега ќе мора да поминете први на еден тест кој што се содржи од три прашања. Баш би сакал да видам дали има, има некој напредок, затоа што овој тест го поминавме еднаш, Па, да видиме до каде сме. Прво прашање. си значи, не мора да Мислам, од место можете само да одговарате кој сака да одговара, нити ќе има оцени ни ништо. <laughs> Првото прашање гласи вака. Што е тоа што е поголемо од Бога, позлобно од ѓаволот? кој што богатите сакаат да го имаат, ама го немаат, сиромашните го имаат, и ако го изедете, ќе умрете. И само кон ова би додал дека овој тест го поминале позитивно 80% од децата од градинка, а доека студентите од Стенфорд универзитетот само 17% успеале да одговорат точно. Што е тоа што е поголемо од Бога? Позлобно од дјаволот, богатите сакаат да го имаат, ама го немаат, го има кај сиромашните, а ако го изедете, ке, ке умрете. Да не дожиме, одговорот на ова, на ова прашање е ништо. Затоа и децата одговориле многу поточно од градинка. Нема ништо поголемо од Бога, нема ништо позлобно од ѓаволот. <laughs> И да не видиме понатаму. Второто прашање. Дали можете да ми наброите три дена во неделата така што тие треба да бидат подредени, ама при тоа да не ги користите нивните имиња? И би нагласил нито оние библиските. Знаете, во Библијата знаеме дека прв ден, втор ден, трет ден, не. Чи значи, три дена поред, ама да не ги користите нивните имиња. Точно. Вчера, денес, утре. Трето прашање. Некој човек бил осуден на смрт. Имал три опции, му биле понудени три опции. Можел да влезе во, да речем, еве, три соби, простори. Во едната беснеал страшен оган. Во втората го чекале наоружани лица до заби во заседа а во третата имало изгладнети лавови кои што не јаделе последните три години. Во која соба, е вие, би избрале ако сте? Во втората. Че мисли дека може би ке ја избегне некако заседата. Во третата соба, ако забележавте, се лавови кои што не јаделе три години. Е се цркнати сигурно. Знаете што кажал Томас Едисон? Знаеме кој е Томас Едисон. 5% од луѓето мислат. 10% мислат дека мислат. Односно, да, 10%. А 85% поправо би се убиле отколку да мислат. Ова не се однесува, мислам, на никој тука, ова беше само еден мал тест, за да се подготвиме за она што следи. Значи 5% од луѓето мислат, 10% мислат дека мислат, а 85% поправо би се убиле од кога да мислат. Значи не уклучуваат мозок. Слушайте го сега ова. Двајце губитници седеле на една иста клупа во парк и расправеле за тоа што било причината за нивниот неуспех. Првиот ќе каже, јас сум губитник затоа што не сакав да послушам ничи совет. А вториот губитник рекол, јас сум губитник затоа што слушав сечи совет. Наравучение, мисли сам за себе. Бог не обдарил со дар. Пазите, мозокот како мозок е орган како и секој друг орган. И тоа умот, разумот е она што не двои од сите други, од целиот друг животински свет. И тоа е дар од Бога и Бог сака да го користиме. Замислете си кога мозокот би бил, значи, еве, како и секој друг орган, како желудникот, да речем. Тогаш, интересно е како се обидуваат да ја објаснат денеска луѓето љубовта, па некако доаѓаат пак до тоа, па некоја хемиска реакција, знаете, се случува нешто. Па да, е хемиска реакција, ама кога мозокот би бил како и желудникот, како што е хемиска реакција и сето тоа што се случува со варење на храната и така натаму. И да тук има многу повеќе. ви не, не може да стане збор за љубов ако е тоа одвоено од разумот. Бог ни дал разум за да го користиме. И навистина редко кој го користи за жал. Замислете си, вчера беше за некого празник, Го викаа денот на будалите, денот на глупавите, денот на лагата, денот на шегата, не знам уште какви се наслови не најдов на интернет. И луѓето мислат дека сето тоа е однака незначајно за забава да се шегуваме. Паста, колку работи има овде значајни, па, која стана збор за нас христијаните, кои што би требало да, да го користиме умот што Бог ни го дало. Знаете зашто? Затоа што денеска живееме во време кога страшно владее манипулација во, сек, во секој поле, на секој поле. Зошто? Па затоа што кнезот на овој свет е најголемиот манипулатор Лажко. Замислите си, лагата и шегата ги ставаат заедно, е да се пошигуваме, па зашто да не се лажеме? Прва работа. Втора работа, маска. Кој тој кој што става маска? Кој тој кој што се маскира? И со која цел? Трета работа, ке видите дечиња, едните маскирани како ангелчиња, а другите како демончиња, и сите си се чегуваат, знаете, тоа е една сцена кај што треба веројатно да се каже дека фа, да се запостави она најзначеното, она најголема битка која што се случува околу нас за секоја една душа. И, ама луѓето, што да мислат, што да тупат мозок, што викаме, ствари, ако вие го користите, тоа не значи тупење на мозок. Сосема спротивно. Или е, многу други работи. Доаѓа велик ден. И како не помислуваат, значи воопшто луѓето, како може често пати не знам дали, не, не може никој да ми даде одговор, веројатно, на тоа, они се трудат, имаат за се нешто, што има заедничко јајцето и зајакот? Што има заедничко јајцето и зајакот, а тоа се двата најголеми символи на велите, Ден, така, <clears throat> во, во нашето обкружување и сега. Чи значи, не сакат сега да навлезат малку под лавокот, да видат што се крие за тоа. Сите го прават и го правиме и ние. Дувов ден и тој следи. Се собираат на гробишта среден ног, на полног, барем така е тамо во нашите краишта, не знам тука како е. Демек духовите на мртвите ке стануваат тогаш, не знам ке Па, знаеме дека тоа е денот кога светиот дух всушност се излеал врз апостолите, што е, значи, едно со друго нема врска. Видите колку луѓето размислуваат, кога станува збореве за овие религиозни празници и, и не зна божечки, пагански и какви се не. И мислиме дека се е тоа нешто нака важно. И те како е важно? Се е важно. Во разговор еднаш со едни пријатели Знаете, човек кој што е комплет Библијата и сега треба да почнете од почетокот и да му кажете Еве, Бог е создал земјата за 6 дена, буквални дена и од прилика околу 6000 години постои планетата, односно животот на земјата и а тие ќе речат спазете го сега ова, спазете ова мудрост. Ма какви 6000 години американците со прецизни инструменти баш би сакал да знам какви се тие инструменти пресметале дека е не, не знам колку милиони години стара планета. Они ќе кажат, значи, оваа карпа колко е стара, не знам, и, и пишува на чело. Ото имате денеска структури на светско ниво, кои што? Ќе ве направат буквално говело. Божем, трава пасете. Тие треба да ви кажат како ќе ги водите финансиите, како ќе го водите судството, здравството, Образованието какво треба да ви биде? Се како тие ќе кажат. Вие трава пасете, едноставно вие ништо не знаете. Че значи, едноставно вие нема што да мислите, има кој да мисли за вас. И сето тоа едноставно може човек да го доведе до излудување. Па, знаете што? Ние барем знаеме со кого си имаме работа. И тие структури кому му служат. И што е целта, крајната цел? Тоа баш има за цел да го затопи нашиот ум и разум. Односно, оние структури кои што владеат веќе, меѓутоа уште повеќе се владеат со целиот свет, имаат за цел да направат од нас роботи. Буквално роботи. Но што да мислиш ти? Ма кој да мисли. Меѓутоа Бог ни го дал разумот како дар за да го користиме И тоа време во кое што живееме е време кога и текако ни е потребен разумот. Замислете си, на што би лечело ако престанеме да мислиме, да размислуваме, значи, со своји глави. Ќе видиме подосна и кој е всушност она вистинско и правилно размислување светот, ако доколку немало луѓе на овој свет кои што почнале да мислат, кои што вклучиле ум, разум, светот ден денеска би се наоѓал во мрачниот среден век. Затоа што тогаш имало кој да мисли, народот е прос, народот не знае, нема никакви информации, го денеска сме преплавени со информации, денеска поинаку се делува. Па како тоа ќе се појави, некој ќе каже, не, какви индулгенции, какви пари, мене Бог ми нуди спасение бесплатно. Спасението е со вера, не од некакви дела. Некој друг ќе се појави и ќе каже, каква рамна земјата не е рамна, виси, не виси на ништо, едноставно лебди, округла е, И земјата се врти околу сонцето, ма ти ли ке ни кажеш нас, па нели не сме слепили, гледаме дека сонцето се, се движе околу земјата. И такви умови, ако немало, земјата ден денеска ке била во мрачниот среден век. Светот. Денеска сака повторно да не втурнат во една таква ситуација, каде што ние ќе бидеме обични, значи, робот. тоа се делува, се делува на, во сите области на било кој начин. Ако Бог сака да го користиме разумот, оној другиот воопшто не сака. И тој се труди на било кој начин да го затопи нашиот разум. Затоа една зборува, меѓутоа можам само да нафрлам. Дали преку средства за информирање, дали преку контрола на храна, таква каква што ќе ви ја сервираат они, дали преку она што го слушате, дали преку она што го гледате. Па знаете, имаме пет сетила и преку тие пет сетила делува нашиот непријател за да го освои овој дел, фронталниот кортекс. Зборувавме за тоа. И ја постигнал целта, ако е така. Денеска медиумите изнесуваат факти и тие влечат заклучоци, а вие само гледате и Треба да кажете амин. Аха, така е. Не смееме да дозволиме некој друг да мисли за нас. Не смееме. Секој од нас има разум и може да мисли сам за себе. Да отвориме сега во дела Апостолски 17 глава. Ова што окажувавме и може би вака малку зборувано за светските прилики и неприлики, меѓутоа да се насочиме и да видиме сега кога е во прашање нашето спасение, малку на духовно и религиозно поле да видиме што значи и докаде може, можеме да бидеме доведени ако не мислиме како што треба да мислиме. Дела апостолски 17 глава од 10 стик читам. Дела апостолски 17 глава. А браката веднаш уште во ногта ги испратија Павла и Сила во Берија, во тогашна Македонија. Тие кога дојдоа таму, отидоа во јудејската синагога. Овие беа, внимавете, поблагородни од оние во Солун. Овие во Берија беа поблагородни од оние во Солун. Зошто го примија Словото, сосем подготвено, и секој ден го испитуваа писмото дали е така. Што забележувам овде две силни карактеристики кај овие во Берија, биле поблагородни. Приимањето на Божјата реч, испитувањето, проучувањето ве прави поблагородни го облагородува вашиот карактер. Како прво имале отворен ум, биле сосема подготвени за да ја примат Божјата реч. И тоа не отворен ум во наа смисла како денеска ни солат памет и ни викаат па треба да видиш отворен. Да имаш отворен ум. Знаете, денеска фундаменталистите и екстремистите е, никој не ги сака. Ама отворен ум не значи да може да прими се. Има тука филтри при кои што, преку кои што треба да помене секоја информација. Отворен ум, меѓутоа испитуваа дали е тоа така, еве го сега разумот, клучен е разумот овде. Испитуваа дали е така, дали се сложува со она што е напишено. Значи имале и изострен ум и го остреле уште повеќе, користејќи го нормално. Дали, значи, оно што ни се кажува е запишано? Дали е според Словото? Значи, ние треба да размислуваме критички. Буквално живееме во време кога секоја информација што ја примаме треба критички да ја испитаме. Да не се водиме по размислувањата и заклучоците на другите. Значи, буквално за било кое поле, ова се однесува, поготово за, која стану збор за нашето спасение. А вие бевте сведоци, мислам сите ние сме сведоци цел свет, а, дека измислија, имам лакно на јазик да го кажам тоа, измислија свински гриб. Измислија свински гриб. Тоа бе и птичи, да. И тоа беше април, се секевам, пред две години ќе му дадам април, кога почна да се јавува. Ние со братјани уште во јуни кажавме дека ова не е тоа што се пласира. И фала на Бога што излезе онака како што излезе, односно луѓето се освестија. Не сакам да зборувам за оние кои што наводно починале од свинскиот грип, затоа што од секој грип човек може да почине, доколку се искомплицира неговото здравје и она што ден денеска се уште ми е чудно, кога некој ќе почине некоја родилка, не знам, поради некој а, значи, пропуст при раѓањето ќе почине ќе кажат име и презиме, овдека никако не се спомнијат ни имења, ни презимења кај оние кои што наводно починале од смиски тип. Не знам дали сте го забележале. Значи секоја информација треба критички да се да се гледа и да се да се да се испитува. А, Видете ова мисла, умот кој се подпира врз туги заклучоци, порано или подосна сигурно ќе биде заведен. Умот кој што се подпира врз туги заклучоци, порано или подосна сигурно ќе биде заведен. Дјаволот рика како лав. Живееме во време кога не да рика Знае дека му е кратко времето, се обидува со сите можни сили да да може да придобие некој на своја страна. Значи, треба да бидеме со отворен и ум и, и да бидеме спремни да испитуваме се како оние во Берија. Меѓутоа, кога имате таква една ситуација, гјаволот не седи мирен, овие во Берија биле благоромни, а примале Божет реч, меѓутоа, читайте го 13 од стих, да видиме Што се случува сега во 13 стих? А кога солонските јудејци узнаа дека Павле и во Берија го проповеда Божието Слово, дојдоа и таму го раздвижа и го побунија народ. Доаѓаат сега јудејците од Солун, и што направија? Дали седнаа и они да слушнат и да видат критички, да испитаат што? Се кажува да видиме дали е тоа така. Не. Не вклучија ум овие. Беа веќе заведени од тогашното популарно мислење, дојдоа и направија ршум. Го побунија народот. Значи, која се случува ова, благослов, Боже, Божета реч некаде да се прима и гјаволот не спие. Тоа и денеска се случува. Да ве прашам, како беше распнат Исус? кој беа околностите кои што доведува да биде распнат Исус? Зато што луѓето многу го користеа мозокот свој? Или верува на заклучоците, на верувањето, на старешените своји на свештенството. Ке беше многу поинако ако го користеа разумот. Че значи, наравучение Ако ние не го користиме тој дар од Бога, може да се случи да буквално го расмене Исуса. Да отидеме и до таму. И видите се, самиот Исус има многу места во Библијата каде што потикнува на размислување. Зато и постава често пати нели прашања и Е, веќе отвориме во Матеј 22 глава. Матеј 22 глава. Матеј 22. Од 41 стих, ова, овој дел од Светто Писмо многу ми се допаја, затоа што Исус тука ги матира да немале што да кажат. Знаеме дека тогаш на вистина било, била дали Исус е Месијата или пак е некој лажен Месија. И видите што се случува овде во 22 глава од Матеј. Кога фарисеите беа собрани, 41 стих, Исус ги праша, што мислите за Христа, Чиј син е? И тие како од пушка однака му отговараат, Давидов? Ништо грешка не кажа. И тој им рече, како тогаш Давид преку духот го нарекува Господ? Велејки му рече Господ на мојот Господ, седни од мојата десна страна, дојка ги положам твоите непријатели под твоите нозе, ова е од 110 од псалм, првиот стих. И како тоа сега? Ги тера да размислуваат и да сватат дека имаат Месијата пред себе а не да се водат според она што им е кажано, она што го слушаат, она што е популарно тогаш. И што се случува? И така кога Давид го нарекува Господ, како тоа му е син. Сега Господ ли е ли син му е на Давид? И никој не можеше да му одговори ниту збор. Ниту некој се осмилио од тој ден веќе да го праша. <laughs> Мат, Мисли. Треба да мислиш. Со свој ум, меѓутоа и тоа има своји опасности. Кога станува збор за спасението, еве ги спомнавме нашите браки од Берија. прим биле подготвени да ја слушнат Божјата реч. Многу битна работа. Како се подготвуват? Да ја слушнете, да ја примите Божјата реч. Како го отварате срцето? Мора да барате помош од Бога, мора светиот дух да го барате. За да ја примите и потоа да ја споредите, значи да споредите стих со стих, ништо повторно треба Бог да ве води, за да дојдете до заклучок дали тоа е тоа, дали тоа е вистината или пак не е. Ќе прочитаме подосна и некои цитати од Елен Вајд, кои што тоа додатно го дообјаснува. Девик, да читаме уште еден момент во Лука 10 глава. Лука 10 глава од 25 стих. Јаде еден учител на законот, Лука 10.25, стана да го искушува и да го праша. Учителе, што треба да правам за да наследам вечен живот? А тој му рече, што е напишено во законот? Кажи ми, како ти тоа го разбираш? Што е напишено? Како читаш? И знаете, луѓето денеска, има се повеќе повеќе луѓе кои што на полето на духовноста велат, се е релативно. Јас сум го слушнал тоа дури и тука. Се е релативно. Како тогаш, што е вистина, што е лага? Како се е релативно? За ово е во вистина, за другите другото вистина. Не, видите Исус како одговара овде на ова, откако овој учител на законот кажал, го кажал своето мислење, односно, да, во 27 стих го кажува. Тој одговори рече, любил Господа својот Бог со сето своје срце и со сета своја душа и со сета своја сила и со сиот свој ум и својот ближен како себе си. И Исус му одговара право одговори. Точен одговор. Значи имате точен и неточен. Не е релативно се. Или е вистина или не е. Самиот Исус потикнува на размислување. Зошто? Затоа што кажавме, самиот тој ни го дал разумот за да го користиме. Еведен цитат. Умот кој се подпира врз туги заклучоци, тој го кажавме, порано или подосна сигурно ќе биде заведен. Слушайте сега. Способноста да се разликува она што е вистинско од она што е погрешно, можеме да ја добиеме единствено со лично подпирање врз Бога. Еве што е правилно користење на умот. Способноста за да разликуваме што е вистинско, што не е, можеме да ја добиеме единствено со лично подпирање на Бога. Че не станува збор овде за некое си мудрување човечко, подпирање на својот разум, кога велам треба да мислиме. Кога нагласувам и велам треба да мислиме, Тоа го велам за да не дозволиме да бидеме изманипулирани во било кој поглед. Па дури и од самата катедра. Треба да видиме дали тоа е така. Секој мора сам за себе да учи од Него, од Бога, од Неговата реч. Секој сам за себе. Мокта на расудувањето ни е дадена за да ја употребуваме и Бог очекува да се служиме со неа. Ова е од воспитување, 231 страна. Кога станува збор наш, за нашето спасение, мислам дека ние не треба вопшто да зволем тука да се коцкаме. Не коцка. Треба да бидеме абсолютно сигурни самите за себе. Затоа треба да молиме од Бога мудрост да добиеме значи, таа способност да, да расудуваме, шо, за што се молел Соломон на почетокот, барем, пред да, да го изгуби разумот. <laughs> да кажем. Па токму за тоа, за мудрост, да расудува. Отпирајќи се на Бога, да знаеме што е вистинско, што е погрешно. Следен цитат, да, ние не смееме да се поведуваме по тврденјата на кој да е човек во врска со она што го учи писмото. Ова е многу силен цитат. Ние не смееме да се поведуваме по тврденјата на кој да е човек во врска со она што го учи писмото. Затоа стално велам, не дека јас не читам книги, сите ние читаме книги, но тоа секоја книга треба вака да ја тестираме. Библијата, како на што Бог А не да дозволиме да почнеме Библијата да ја гледаме преку мислите и заклучотите и тврденјата на писателот на таа книга. Тогаш можеме многу лесно да видиме заведени како што се вели. Умот кој што се подпира врз туги заклучоци порано или посна, сигурно ќе биде заведен. Не значи дека мислите на тој пистал нема да ни помогнат, узесна мера, меѓутоа треба критички да гледаме на се, што читаме. Туку, вели, мораме сами за себе да ги проучуваме Божите зборови. Чи значи, сами за себе. Со водство на Светиот Дух, нормално. Ако им дозволиме на другите да мислат наместо нас, слушате го ова, ние ќе ја осакатиме нашата сила и ќе ги ограничиме нашите способности. А Бог сака да ги развиеме, тие наши способности, да го облагородиме карактерот. А тоа е само преку лично проучување на Светто Писмо. Ништо не го засилува умот. Ако сакате да имате силен ум, тогаш, слушайте го ова, ништо не го засилува умот во толкава мера како проучувањето на Писмото. Ништо друго. Ни една друга книга нема толкава сила да ги издигне мислите, да ги оживее способностите, како Библијата со своите длабоки вистини што облагородуваат Затоа овие во Берија биле поблагородни. Пазите, дури да ги оживее некои способности кои што може би не сте биле свесни дека, дека ги имате. Тоа се води кон еден целосен развој на вашиот карактер. Се ова што исто така мора да се потенцира последниот дел од овој цитат, ова е од патот кон Христа, инако, 89-90 страна. Мислам дека оригиналот е сепак, оригинални страни, кога Божјата реч би ја проучувале онака како што би требало, а кажавме како треба, значи испразнети од се, спремни да го послушаме Бога. Доаѓаме кај Библијата, се молиме, го молиме Светиот Дух да не води низ проучувањето, спремни да послушаме што Бог има да ни каже. Светиот Дух да не води низ тоа проучување. Ако ја проучуваме онака како што би требало, луѓето би се одликувале со широчина на умот Знаете, денеска, која ќе видите некој кој што е фанатичен од некој свој поглед, тој е доказ дека тој не ја поручувал Библијата како што треба. Го водел неговиот разум, што би не се подправил на Бога во тоа своје проучување. Што допринесува проучувањето на Библијата она како што треба? Ширина на умот, вие добивате шири, широки погледи. И што што се одликува со друго? Со благородност на карактерот. И, ова исто многу битно, со цврстина на намерите. Станувате цврсти, се втемелувате уште поцврсто на карпата, на Исуса, на Словото. Тоа сето го допринесува проучувањето на Библијата. Затоа што таа е вистината. Таа може да ве спаси и да ве заштите од сите манипулации, кои што доаѓаат буквално од, од, секој, од секоја сфера, од секој поглед на нашето живење. И вели Елен Вајд завршува цитатот и вели какви што денес редко се срќаваат. Чи значи, вели редко се срќаваат луѓе со широчина на умот, че не гледаат вака, во широчина на умот, благородност на карактерот, што се гледа од нивниот секојдневен живот, и цврстина на намерите, така и така. Немаме да. Елена Вајд во една своја прилика проповедала за Навоходоносор, посебно оној дел, кога тој ќе го изгуби својот разум. Знаем, значи, буквално пасал трева. И вели вака, Господе, сочувај ми го разумот и дај ми да гледам. Па дури ако го изгубам и видот, ама само не разумот кога ни го дал разумот, значи Бог, тој очекува и да го употребиме, а не да бидеме како немите животни. Овде имам, така ми текне едно интересно размислување, а, да не бидеме како немите животни. Секавате во Исаја 53 глава што се вели за Исуса на пророќство, најпознато старозаветно. 53 глава 7 стих Исаја, Го измачуваа, а тој оставаше и неја отвори својата уста, го одведува како јагне на колени, како овца нема, пред оние што ја стрижат, не отвори својата уста. Како сега ова да го сватим. Исус бил како нема живот, но како нема овца. Знаете, овците се баш така, кога ги <laughs> стрижат или што сакат им прават, да речем они. Меѓутоа, има овци и овци. Знаеме некојаш да кажеме онака, може ми на шега, може ми не треба ни воопште на шега. Како овца си, значи, како проскаро да кажем. Меѓутоа, има овци и овци. Јован 10 глава. Јован 10 глава. Вистина, вистина ви велам од првиот стих, Кој не влегува низ вратата во овчарникот, а прескокнува од друга страна, тој е крадец и разбойник, а кој влегува низ вратата е пастир на овците. Нему вратарот му отвора, овците го слушаат неговиот глас и ги вика своите овци по име и ги изведува, кога ќе ги истера своите овци, оди пред нив и овците одат по него, зошто? Зато што го слушаат, го познаваат неговиот глас. Како? да се навикнеме да го познаеме Божиот глас, ако не ја прочуваме Библијата. Ке слушаме разно, разни гласови, нема да знаеме сега што е од Бога, што не е. Затоа е потребно темелно, сами за себе, со водство светиот дух да ја прочуваме Божјата реч, за да не бидеме изманипулирани од некој друг глас. И вели за таквите овци тогинецот никако не одат, Току ќе побегнат од него, зашто него познаваат гласот на тогинецот. Тие добро знаат да разпознаат кој глас е на пастирот, а кој е на тугинецот. Че значи, има овци и овци. На Господа му се потребни вакви, кои што го следат пастирот или го следат јагнето каде и да оди. Тоа е карактеристика на 144.000-те, кои што се остатокот од последното време. И сега, еве, ке превршиме со еден стиг во Откровение 17 глава и да се вратиме повторно малку на овака пошироки светски збиднувања. Откровение 17 глава. Од 12 до 14 стих. Овде е оној дел каде што се опишува она владење на оние структури кои што многу кратко, фала на Бога, ќе владеат со светот и ќе завојуваат против јагнето. Откровение 17 глава, 12 стих. И видите што се вели овде. И десетте рогови што ги виде, тоа се десет царви кои уште не зацаруваа, но ќе ја примат царската власт од зверот за еден час. И што вели 13 стих? Овие се исто мисленици. Како тоа цел свет ќе тргне од зверот, те се прашувале, како што тргаат денеска по некој лидер свој. Како тоа луѓето туку така тргаат. Дали го користат својот разум? Колку го користат својот разум? И, и дали вопшто го имаат разумот, за тоа што генетски модифицирана храна, забава, филмови, Холивуд, музика ваква таква, тоа се переги на мозокот. И вика ќе бидат исто мисленици, знаете ли кон што оди а, новиот светски поредок? Кон воспоставување на комунизам. Тоа што беше овие 50-ти на години, тоа беше пробен балон. Тоа е комунизам, исто мисленици, едно умие. Ти сакаат да, да вие мислите како што они мислат, како што они ќе ќе ви кажат да, да мислите. И Едноумие, се има разлика нормално. Во, за времето на комунизмот ние имавме два канала на телевизија, прва и втора. Првата беше информативна повеќе, втората беше као за забава, нешто повеќе, барем колку што се секјавам. И ви пласираа едните исти такви информации, нели какви што сака, сакавте да слушате. Е сега има разлика, денеска имате е, канали, кабловски сателитски, не знам што се не. Но која е разликата? Сега ве трупаат со разноразни информации, како прво ќе беше са то, тоа што се ќе слушнете и втора работа, кој вели, добро, може да кажеме дека се уште има некои си различни информации кои што ги добиваме пред се интернетот, кои што ја користиме. Меѓутоа, кој вели дека тие различни канали не се всушност едно и не се контролирани од еден. Кон тоа се оди, може би се уште не е, но кон тоа се оди. Кој ја контролира економијата, кој ви кажува како треба да понесувате? Кој? Па еден, двајцата, како да ги кажам. За разлика од овие што се исто мисленици, ние, како Божи чеда, како вистински негови следбеници, исто така треба да бидеме исто мисленици во вистината. Коренети, втемелени во вистината. И ако го следиме јагнето каде и да оди, тогаш, вели, овие војуваа, овие ќе војуваат против јагнето 14 стих, но јагнето ќе ги победи Зашто тој е господар на господарите и цар на царевите, а со него се повиканите, избраните и верните. Интересно е како се играат со луѓето. А ние не смееме да дозволиме такво нешто. Кобајаги, овој систем не вредел, а не сега капитализам, а уствари они повторно сакат да воведат комунизм. Колку и да сега ние веруваме, не, не сакам да навлегувам во тоа, да веруваме дека ете, беше по поголо се живееш или не знам што. Не, не навлегувам во тој дел. Пробниот балон пукна, ама сега следи она вистинското, кој што ќе сакаат, ама многу за кратко ќе им успее, фала му на Бога. Меѓутоа, за да ние не се најдеме во тие првите истомисленици, кои што ќе го следат зверот и кои што како роботи ќе слушаат само ќе повторуваат а амин, да, така е, амин. Пазите ви, ви налагаат нивни нивни стандарди за морал. Вие треба да ја погазите Божјата реч, вистината и да прифатите некакви си стандарди за морал, <clears throat> кои што тие ви ги нудат. Тоа е перење на мозок, ништо друго не е. Само слушај што ќе ти кажат и Цели политички гарнитури, цели системи денеска паѓаат, ние сме сведоци за тоа, затоа што некој сакал да мисли поинако од нив. Значи малку вклучил мозок, да кажам. Нека Бог ни помогне да бидеме во ќе мора да привршам да не се запалам премногу тука на катедра. Значи, да бидеме повиканите, избраните и верните. Оние кои што ќе го познаваат Божиот глас, гласот на пастирот, на вистинскиот, ќе следиме вистината и ќе знаеме обдарени од Светиот Дух и онаа способност на расудување да познаеме што е добро, што е зло, што е добро, што е Значи, правилно што е погрешно. Да Бог не води и изведе на вистинскиот пат, патот на спасението и уште еднаш пораката, мисли. слуши го разумот. Мисли не дозволувај да се манипулира со тебе на било кое поле. Нека му е слава на Бога. Амин.